Vous savez, j'aime pas trop parler, mais là, on va prier comme on sait le faire. Même quand on perd un frère, on reste fier, car on sait bien qu'il nous écoute et qu'il entend nos prières. Dans son verset, Jolem nous dit Tout ce qui est bon dans la vie mérite que l'on en abuse. La modération, c'est pour les lâches. On mange, on boit, on baise comme des lions. Et si on était là au commencement, on aurait créé notre propre religion. On croit en Dieu, pense ce que nous disent les gens. On vit à plein temps. Soyons francs. Physiquement, nous ne serons plus là dans 100 ans. À la vôtre, camarades. Les temps marqués par nos prophètes, Seigneur, vont s'accomplir. Ne tardez pas, car dites jusqu'à que ça prête. Devant les si ne jamais. énerve les jaloux. On ça énerve les jaloux. Frim, papa, pa dans Jésus, si je choque. Aujourd'hui, je vis, demain, c'est peut-être la fin. C'est Dieu qui donne, donc fuck. Aïe, aïe, aïe. Frim, frim, coco. Frim, frim, Aïe, aïe, aïe. Frim, frim, C'est Dieu qui donne, donc fuck. Non, non. Je t'ai pas vu quand c'était chaud. Tu me traitais comme un chien. Seule maman m'a rempli mon frigo personne m'attend la main. Aujourd'hui tu caresses mes boules, demain tu arraches mon dos. J'ai que des frères, les amis sont des bambous. Je mangeais du pain et de l'eau quand tu roulais en mer Là je stocke les euros, donc je dis Dieu merci. Ah ah, ah, ah, amen, alléluia. N'oubliez jamais qu'on ne vit qu'une fois. Seigneur, donne-moi la santé et la moula. Je crois en Dieu et aussi au karma. Ah, amen, alléluia. N'oubliez jamais qu'on ne vit qu'une fois. Seigneur, donne-moi la santé et la moula. Je crois en Dieu et aussi au karma tous ceux qui sont dans la place C'est avec une mauvaise passe. Mets du NSI dans la tasse. Allez, vas-y, lâche-toi. Allez, vas-y, lâche-toi. toi allez vas y lâche toi yo, si ve como Vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. C'est le week-end, je mixe la lâche 3 avant lundi. C'est vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. C'est le week-end, je mixe la lâche 3 avant lundi. Attachez les et les chattes. Ce soir, on va péter les champs. Fais pas chier ou on tire la chasse. Toi, tu ouvres ta bouche à chaud, tu finis dans les choux. Gringo, homo estas. Ce soir, pas de limite, on va jusqu'à l'extrême. Je te voir te déhancher, même si t'es pas expert. Et les jaloux, ils parlent, ils parlent, on les laisse faire. Dans le calme de la nuit, c'est entendu un grand bruit. Je crois bien que c'est Jean-Louis qui prit la forme d'un cabri. Petit Papa Noël, j'espère que cette année tu vas pas m'oublier. NSI Gova Moula, j'en veux par milliers. Ouais, je veux des cadres, tout plein de cadeaux. c'est bon.